Բարև։ Ես Դորին եմ։ Տարապում եմ կարճաժամկետ հիշողության կորստով։ Այո։ Հենց այդպես էլ պետք է ասել։ Լավ, այսպես։ Իսկ հիմա կձևացնենք, թե երեխաներ ենք։ <clears throat> Բարև Դորի։ Հեյ, բարև։ <laughs> Կուզես պահմտոցի խաղանք։ Հա, շատ։ Մենք կթաքնվենք, իսկ դու հաշվիր ու արի մեզ փնտրելու։ Լավ, պապ։ Չէ, չէ, ոչ մի պապ։ Ես լավ ձկնիկ եմ եւ ուզում եմ ընկերդ լինել։ Լավ։ Լավ, պապ։ Չէ։ Ես թաքնվում եմ։ Իսկ հիմա հաշվիր մինչև 10։ 1 2 3 4 Ես սիրում եմ ավազը։ Այն շատ փափուկ է։ Մամ, կարող եմ գնել խաղալու։ Դորի, Դորի։ Դորի, Դորի, Դորի։ Դորի, սիրելիս։ Քեթի ստորջրյա հոսանքը։ Հիշիր Անուշս, մենք պետք է հեռու մնանք ստորջրյա հոսանքից։ Մենք ինչ երկ էինք սովորել։ Երբ հոսակը մեր դիմաց, մենք ասում ենք. Գնացինք։ Չէ, չէ։ Շրջվենք հետ, եղավ, արի նորից փորձենք։ Երբ հոսանքն մեր դիմաց, մենք ասում ենք. Մեր դիմաց հոսանք է այնտեղ հոսանք է, այնտեղ հոսանք է։ Հեյ, դու հոսանք գտար, մենք հոսանք ենք տեսնում։ Ինչ է, էլի մոռացա։ Չէ, փոքրիկս, մի անհանգստացի։ Եղած մի բան չէր։ Իսկ եթե ես մոռանամ ձեզ։ Իսկ եթե դուք մոռանաք ինձ։ Ահա, փոքրիկ, ինչ ես ասում։ Մենք քեզ երբեք չենք մոռանա, Դորի։ Ու դու էլ երբեք մեզ չես մոռանա։ Դիսնեյը ներկայացնում է Pixar Animation Studios-ի ֆիլմը Դորին փնտրելիս Ինչ լսեցի։ Լսեցի, թե ինչպես էր մեկը հեյ կանչում։ Ով, ես ոչ մի բան չլսեցի։ Գիտեմ, Սթեն, ուղակի լսեցի, թե ինչպես էր մեկը կանչում։ Այստեղ շատ ձկներ կան։ Ով ասես, կարող էր ասել հեյ։ Ով ասես։ Այնտեղ։ Որտեղ։ Այն կողմում։ Որտեղ ուրն է։ Այն կողմ։ Հա։ Ով կա։ Այստեղ եմ։ Աստված իմ երեխայի, գալիս ենք։ Բարև, բարև փոքրիկ, այստեղ ենք։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Ես Դորին եմ։ Խնդրում եմ, ինձ կօգնեք։ Օ, բարև Դորի։ Դու մոլորվել ես։ Իսկ որտեղ են ծնողներդ։ Ես չեմ հիշում։ Օհ։ Լավ, հիմա կփնտրենք։ Քո ծնողները նրանց մեջ չեն։ Բարև ձեզ։ Ես Տորին եմ։ Խնդրում եմ ինձ կօգնեք։ Ինչ։ Ամ փոքրիկս։ Դու հենց նոր դա ասացիր։ Իսկապես։ Ահա։ Կներեք, Տարապում եմ կարճաժամկետ հիշողության կորստով։ Օ, ինչ ահավոր է։ Ճաշամկետ հիշողության կորուստ։ Ամ, լավ։ Դու մի վարքան այստեղ սպասիր, փոքրիկ։ Ստեն, ստեն, ստեն, ստեն։ Ինչ անենք, խեղճը մոլորվել է։ Ես չգիտեմ։ Պետք է մի բան անեմ։ Ինչ ես ուզում որ անեմ։ հա? Նա ոչինչ չի։ Նա որտեղից ասես կարող էի կաց լինել։ Լավ։ Բարձը։ Քեզնից այսօր օգուտ չի։ Ես ուղակի։ Դորի, փոքրիկս, արի միասին։ Դորի։ Նա գնաց։ Դորի։ Դորի։ Դորի։ Ես Դորին եմ։ Ես մոլորվել եմ։ Դուք կարող եք ինձ օգնել։ Ես Զորին եմ։ Ես տարապում եմ կարճաժամկետ հիշողության։ Ուղղակի շարունակիր լողալ, շարունակիր լողալ, շարունակիր լողալ։ Մենք ինչ ենք անում։ Լողում ենք։ Բարև ձեզ։ Ես կորցրել եմ ընտանիքս։ Կարող եք ինձ օգնել։ Վերջին անգամ որտեղ ես նրան տեսել։ Զվարճալի է, բայց մոռացել եմ։ Ահ, խանուշս։ Կուզես լողալ մեզ հետ։ Դա ամենահաճելի առաջարկն է, որ ստացել եմ այսօր։ Շնորհակալ եմ։ Չեմ հիշում։ Ինչևէ, շնորհակալ եմ, բայց ես փնտրում եմ ինչ-որ մեկին։ Ահ, չեմ կարողանում հիշել։ Չեմ կարողանում, չեմ կարողանում։ Ողջույն, ես Դորին եմ։ Այդքան սարսափելի բան ասացի։ Կատակում եմ։ Լավ, լավ, դուք չեք վերադառնա։ Ես ինչ որ բան էի փնտրում ու Լավ, հասկացա։ Ժամադրություն է, զվարճացեք։ Հուսով եմ դու կգտնես այն, ինչ փնտրում ես։ Ես էլ։ Իսկ դուք չգիտեք թե դա ինչ է։ Կներեք, ներեցեք։ Կներեք։ Լավ, մի ուրիշ անգամ կզրուցենք։ Չկորչեք։ Չկորչեք։ հա? Սպիտակ նավը, նրանք տարավ իմ տղային։ Տղաս, օգնեցեք, խնդրում եմ։ Զգույշ։ Ո, ո, ո, վայ, վայ, կներեք։ Դուք լավ եք։ Նա չկա, չկա, չկա։ Ամեն ինչ լավ է։ Չէ, նա չկա։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Չկա, չէ, չէ, նրանք տղայիս տարան, ես պետք է գտնեմ այդ նավը։ Նավը։ Ես տեսել եմ նավը։ Ահա։ Այս կողմ, նա այս կողմ գնաց։ Եկեք ինձ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, անչափ շնորհակալ եմ։ Մեկ տարի անց։ Կլաուս։ Կլաուս, պինյատան եմ բերել։ Դա դուր ինձ ես կարող եմ նորոգել։ Ախ։ Հեյ, Մարլին։ Օհ։ Հեյ, լսեք, ես ուղակի Դորի դեռ արտանալու ժամանակը չէ, գնա նորից պարկիր։ Ու հիշիր, ակտինյաները խայթում են։ Ահա, ճիշտ է, կներեք, գնամ քնելու։ Հեյ, Մարլին, ախ, հետ գնա ու քնիր, շատ པարզ է, գնա պարկիր ու քնիր։ Պարզ է։ Հեյ, Մարլին։ Արտանալու մենք վերջը վեկենալու ժամանակն է ու մենք ինչ որ բան ենք փնտրում։ Հիմա։ Ճիշտ է։ Հա, ասես 3 լիներ։ Բնականաբար ես այնքան էլ չեմ հիշում թե ինչ էր 3։ <laughs> Իմ կարծիքով այդ ճամփորդության ամենասարսափելի մասը 4 շնաձկներն էին։ Մի րոպե, այնտեղ 3 շնաձուկ կար։ Չէ, այնտեղ հաստատ 4-ն էին։ Նախորդ անգամ պատմելիս 3 էիր ասում։ Տղաս, մեզնիցով է ամբողջ օվկիանոսը կտրել անցել։ Նեման։ Եթե մենք ստիպված էինք անցնել ամբողջ օվկիանոսը, որ նրան գտնենք, ուրեմն նա առաջինն էր երևի այդպես է։ Հա։ Դուք հասցրիք։ Քիչ էր մնում բաց թողնեիք էքսկուրսիան։ Էքսկուրսիան։ Պաշտում եմ էքսկուրսիաները։ Իսկ ուր ենք գնալու։ Դու նրան չես ասել։ Իհարկե ասել եմ։ Դորի։ Հա։ Պարոն Կատվացուկն այսօր չափազանց շատ ձկների պետք է տանի եւ այնպես որ լավ կլինի եթե դու այսօր դասարանի հետ չլինես։ Օ՜։ Իսկ ինչու՞։ Դե դու երբեմն խնդիրներ ես ունենում հիշողության հետ։ <laughs> Դրա մասին ես երբեք չեմ մոռանում, հա։ <laughs> Դու մեղավոր չես, բայց դրա պատճառով կարող ես կորչել։ Իսկ պարոն Կատվաձուկը բոլորովին ժամանակ չունի, որ հետևի կորչող ձկան։ Իհարկե։ Կարճ ասած նա մենակ հազիվ է գլուխանում։ Ահ, խեղճն այնքան ծանրաբեռնված է աշխատում։ Դու հասկանում ես։ Հիմա ես լրիվ հասկացա։ Հաստատ։ հա։ Լավ է։ Նա ուզում է, որ ես իր օգնականը լինեմ։ Չէ, չէ, այնքան էլ չէ։ Ահ, ինձ համար մեծ պատիվ է։ Ես նախկինում երբեք ուսուցիչի օգնական չեմ եղել։ Պարոն Կատվածուկ, դուք օգնական ունեք։ Օ, գերազանցը։ Թե ինչ երեխաներ։ Թե ինչ երեխաներ։ Այսօր մենք Այսօր մենք հետևելու ենք պուտավոր կատվածիկների միգրացիային։ Պուտավոր կատվածիկների միգրացիային։ Ինչ որ մեկը գիտի թե ինչու են գախտում։ Դե, ով գիտի թե ինչու։ Միգրացիան մեր վերադարձն է։ Անդողին։ Այո։ Չէ։ Չէ։ Ավազներ։ Չէ միգրացիան վերադարձ է տուն։ Տուն։ Այնտեղ որտեղից եկել եք։ Որտեղից եկել եք։ Ո՞վ կարող ասել թե որտեղ է ապրում ինքը։ Տունս մեջ հերի մոտ է։ Ես ապրում եմ 3-րդ կորոլային անձավում։ Իմ տունը ջրիմուռների մոտ է։ Դորի, որտեղ ես մեծացել։ Ես չգիտեմ։ Իմ ընտանիքը որտեղ են նրանք։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Կներեք, ես նորից մոռացա։ Հասկանում եք, ես տարապում եմ։ Հիշողության կորստով։ Իսկ ինչպես ես հիշում, որ ընտանիք ունես, եթե հիշողության խնդիր ունես։ Լավ հարց է։ Հա, լավն է։ Դե որոշ բաներ ես հիշում եմ, որովհետև դրանք կարևոր են։ Օրինակ այն, որ ես ընտանիք ունեմ։ Ես գիտեմ, որովհետև բոլորն էլ տուն ունեն, չէ՞։ Բոլորն էլ ընտանիք ունեն։ Ես չեմ հիշում նրանց անուններն ու տեսքը, ու երևի երբեք էլ չկարողանամ գտնել նրանց, բայց ինչի մասին ենք խոսում։ Հայրիկների, մայրիկների, մայրիկների ու հայրիկների, ճիշտ է։ Իսկ ինչու ենք նրանց մասին խոսում։ Օ, հա, սովորում ենք։ Օ, դե դուք դեռ մի քիչ փոքր եք, բայց լավ։ Լավ, հասկանում եք, երբ երկու ձուկ սիրում են իրար։ Ու այստեղ մենք կընդհատենք։ Դե գնացինք հետախույզներ։ Իսկ հիմա միգրացիայի մասին երգը։ Օ՜ միգրացիա, միգրացիա, եկեք սովորենք ինչ է դա։ Բնությունն ինքն է մեզ ոգեշնչում, որ կտրենք անցնենք ծովը։ Նա խոստանում է, եթե մեր տեսակից ես, կարող ես գաղթել, երբ ջերմաստիճանն իջնում է 22 աստիճանից, պլյուս մինուս 4 աստիճան, կախված մեր տեղից։ Երեխաներ հեռու մնացեք եզրից։ Դե ինչ, լսեցիք, բոլորս հեռանում ենք եզրից, եկեք։ Այդքան էլ հեռու չեմ։ Իսկ հիմա բոլորը լսեք ինձ։ Երբ պուտավոր կատվածեկներն ասում են այստեղով։ Ինչից պետք է զգուշանան։ Երբ ասում են այստեղով, ասեք տեսնեմ, ինչից զգուշանան։ Բոլորն ինչից պետք է զգուշանան։ Ստորջրյա հոսանքից։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ստորջրյա։ Ստորջրյա հոսանքից։ Որովհետև ուժեղ հոսանք է ստեղծվում, ու եթե զգուշ չլինեք, այն կարող է ձեզ տանել իր հետ։ Պարոն Կատվածուկ, իսկ նրանք ինչպես են իմանում, թե ուր լողան։ Վնասդաբարն է մո։ Դա ասես մի ներքին ձայն է, որն ամեն ինչ գիտի ու որին պետք է լսել, ինչպես մանկուց ծանոթ երգը։ Ու կարծես թե ես այն լսում եմ։ Մենք առաջ ծերեմ մեր ուղորդ, թնդարելով, որդում ենք դեպի դուր, գնում ենք դուր։ Իդենք թե ով ենք մենք, ժամանակ է գնալու, իշեր ծերեք գնանք, ինչեր է ոստանք, ով ենք առաջ, ստերը մեր ուղոր, տնկայորդ, ուղղվում ենք դեպի տուն, տեսնում եք հոսանքն ու ասում, Դորի, Դորի, Դորի, Դորի, նա մահացել է, Չէ, նա չի մահացել։ Բայց ինչու է եղավ։ Հեռացեք, նրա գլխավերևում մի հավաքվեք։ Կալիֆոռնիայի մորոբեի գոհար։ Կալիֆոռնիայի մորոբեի գոհար։ Ոչ, ես ինչ որ բան հիշեցի։ Հա, ես ինչ որ բան հիշեցի։ Ես իսկապես հիշեցի։ Ու ինչ որ կարևոր բան։ Կարևոր բան։ Ինչ, ինչ ես հիշել։ Ես արդեն չգիտեմ, բայց դեռ ուժեղ զգում եմ։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Կատվածուկ։ Դե, փորձիր հիշել։ Այդքան դորի միրին իր դորի։ Չգիտեմ։ Հա, մի րոպե, մի րոպե։ Ինչ, դու հիշեցի՞։ Չեմ հիշում։ Դա ինչ որ, օ, Ինչ որ ինչ որ մի բանի մասին էր, հա? Կալիֆոռնիայի Մորոբեի գոհար։ Իմ ընտանիքը, ես հիշեցի ծնողներիս, նրանք այդտեղ ինչ որտեղ են, ես պետք է գտնեմ նրանց։ Դուք ինձ պետք է օգնեք, տղաներ, տղաներ, հեյ, տղաներ։ Տղաներ, որտեղ եք։ Դորի, Դորի։ Այ դուր եք գնացել։ Դուր եք գնացել։ Ծնողներս, ես հիշեցի նրանց։ Ինչ, ինչ ես հիշել։ Ես հիշեցի նրանց։ Մայրիկիս, հայրիկիս, ես ընտանիք ունեմ։ Նրանք չգիտեն, թե ես որտեղ եմ։ Գնացինք, մենք պետք է գնանք։ Ոչ, սպասիր, սա խենթություն է։ Կոնկրետուր ես ուզում գնալ։ Դեպի, դեպի Բալտիկայի գոհար, Կալիֆոռնիայի Մորոբեի գոհար։ Հա։ Դե, Դորի, Կալիֆոռնիան օվկիանոսի մյուս ծայրին է։ Ուրեմն վերացնենք։ Ինչու ամեն անգամ, երբ այստեղ ենք, մեզնից մեկն ուզում է գնալ։ Չեմ հասկանում, կարելի է գոնե մի անգամ զմայլվել տեսարանով։ Ինչ տեսարանի մասին ես խոսում, երբ հիշել եմ ընտանիքս։ Չէ, չէ, մենք էլ չենք ճամփորդի։ Մեր կյանքի այդ մասն ավարտվել է։ Մեր ճամփորդության միակ նպատակն այն էր, որ էլ երբեք չկրկնենք։ Բայց ես ուզում եմ <coughs> Դորի, լսիր։ Ես գիտեմ, որ կարոտում եմ։ Ես իսկապես շատ եմ կարոտում նրանց։ Ինձ ամոթ չէ դա, իսկ քեզ։ Հա։ Ինձ ծանոթ է դա։ Ես չեմ ուզում սա մոռանալ իմ ընտանիքը ինչ որտեղ հերվում է։ Խնդրում եմ, Մարլին, Մենակ ես չեմ կարողանա նրանց գտնել, ես կմոռանամ։ Խնդրում եմ օգնիր գտնել նրանց։ Հա, պապ, կարող ես մեզ տանել օվկիանոսի մյուս ծայրը, չէ՞։ Չէ։ Բայց ես գիտեմ, ով կարող է։ Իյո, այո, այո, այո։ ինձ է պատտում։ Գիտեմ, հնաշալի է, չէ՞։ Չէ, ուր որը հետ կտամ։ Սա Կալիֆոռնիական հոսանքն է։ Կատակ բան չէ։ Զգույշ, ալիք է։ Անկերես եթե հետ ես տալու, լավություն արա, գլուխդ հետ թեքիր ու կողքի վրա շրջվեր։ Մենք ասենք, որ ձկներին ես կերակրում։ Շատ ճիշտ ես, Քորտ։ Ու հիմա մենք փնտրում ենք իմ ծնողներին Ատլանտյանի ադամանդում, թե Կալիֆոռնիայի Մորոբեի գոհարում։ Ճիշտ է։ Ծնողներիդ ինչպես ես գտնելու։ Իսկ հիշում ես ինչպիսին են։ Ես նոր եմ հիշել նրանց, վստահ չեմ, բայց ինչ որ բան ինձ ասում է, որ նրանք կապույտ գույնի էին ու նախշերով։ Դեղին։ Դրամաբանական է։ Ու նաև վստահ եմ, որ կճանաչեմ նրանց, երբ տեսնեմ։ Մենք ընտանիք ենք, չէ՞։ Իդեպ, ես մտածում էի, որ օվկիանոսի կյանքում պետք է մի անգամ կտրել անցնել, միայն մի անգամ։ Մտնում են Կալիֆոռնիայի Մորոբեի տղաներ։ Ահա։ Գնացի։ Եկեք գտնենք իմ ընտանիքը։ Մի հրիր ինձ նեմո։ Հաջողություն փոքրիկ կապույտիկ, հուսով եմ կգտնես ծնողներիդ։ Ու հաջողություն ձգներին կերակրելիս։ <laughs> Ուշը արդեն կերակրել եմ։ Օ։ Ծանոթ վայր է։ Մամ, պապ։ Չէ, Դորի, Դորի, սպասիր, սպասիր։ Մամ, պապ։ Հերիք է գորաս։ Իսկապես կարծում ես, որ ծնողներդ այստեղ լողում ու քեզ են սպասում։ Դե չգիտեմ, դա parzելու մեկ միջոց կա։ Մամ, պապ։ Ավելի բարձր, Դորի։ Մամ, պապ։ Դա ինչ էր։ Մի րոպե։ Ես դա էլի եմ լսել։ Հիշում եմ, ինչ որ մեկն ասաց շշշ։ Հա, ճիշտ է։ Դա ես էի ասում մի րոպե առաջ։ Խնդրում եմ, Դուք չեք տեսել մայրիկիս ու հայրիկիս։ Նրանց անունները Ջենի ու Չարլի են։ Ջենի ու Չարլի։ Ինչ, Ջենի ու ինչ։ Դա նրանց անուններն են։ Իմ ծնողները Ջենին ու Չարլին են։ Շորի սպասիր։ Ջենի։ Արի մի բախ կանգնեք ու ծրագիր մշակեք։ Ջենի։ Չարլի։ Դու խելագար ես։ Կներեք, նա մի քիչ ոգևորված։ Ջենի։ Չարլի։ Դորի, Դորի բավական է գոռաս։ Ջենի, Չարլի։ Լավ միտք չէ գնալ նոր վայր ու այսքան շատ ուշադրություն գրավել քեզ վրա։ Դու չես հասկանում, ես հիշեցի ծնողների սանումները։ Ջենի, Չարլի։ Դորի, Դորի, Դորի, այս սովախես գետինները տեղաբնակներ են ու անիմաց չեն ասում, որ լռենք։ Դու կարող ես վտանգավոր ինչ-որ արարածի արտնացնել։ Մեծ աչքով շոշափուկներով ու սուրատամներով հրեշի։ Դե այդպիսի բաներ չեն լինում, բայց նման մի բան, հա։ Ուղղակի չի ուզենա, որ անգամ օրինակի համար Աստված, մենք սխալվել ենք։ Մենք հիմա կհեռանանք։ Մեզ մի կերեք ու մենք երկրպագենք ձեզ։ Մենք հուշարձան կկառուցենք ձեզ համար։ Այ այդքան հուշարձան հասկանում եք։ Բախեք, բրկվեք։ հեռացավիր ինձնից, ամուր բրնի։ Հասկացա, բապ։ Եմո, չեմ։ Ուղ։ Դորի, դորի, դորի կամնի, մեզ էլ չեն հետապնդում։ Վստահես։ Ջենի, և չա, չա, Ջենի և Չարլի, Ջենի և Չարլի, ես հիշեցի նրանց անունները, մենք պետք է գնանք։ Ինչու ենք կանգնել։ Նեմո, հոչ ես մնաց։ Ախ, աստված իմ, Նեմո, դու լավ ես։ Դորի դրա ժամանակը չի խնդրում եմ։ Ախ, չէ, չէ, չէ, չէ, Նեմո, չէ, չէ, չէ։ Լավ եմ, լավ եմ։ Կներես, ներիր ինձ, լավ, ներիր ինձ, լավ, լավ, ներիր։ <gasps> Աստված իմ։ Նեմո, դու լավ ես։ Ասացի հիմա չէ, դու արդեն փչացրել ես ամեն ինչ։ Իսկապես։ Չէ։ Բայց ես կարող եմ ամեն ինչ ուղղել։ Ես կարող եմ, ես օգնություն կկանչեմ։ Դու ինչ կարող ես անել, Դորի։ Գնա մի կողմ ու սպասիր։ Գնա ու մոռացիր ամեն ինչ։ Դու դրա վարպետն ես։ Դու ճիշտ ես մտածեցի կկարողանամ կգտնեմ ընտանիքիս։ Ես չեմ կարող։ Ես ամեն ինչ կուխեմ։ Ես լավ եմ։ Օգնություն կկանչեմ, լավ։ Ես կարող եմ։ Ես հիմա։ Ամեն ինչ լավ կլինի, Նեմո։ Հեյ! Ով կա։ Հեյ! Մարդ կա։ Որևէ մեկը կա։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ես Սիգուրնի Ուիվերն եմ։ Օ, բարև Սիգուրնի, ինձ քո օգնությունն է պետք։ Միացեք մեզ։ Օ, հրաշալի է, հրաշալի է։ Միասին կբացահայտենք խաղաղ օվկիանոսի հրաշքները, նրա բնակիչների հետաքրքիր կյանքը, կհմայվենք փառահեղ մեծ սպիտակ կետով։ Սիգուրնի, Սիգուրնի Ուիվեր, ուր ես։ Դորի, ահա թե որտեղ ես։ Խաներ, ես օգնություն եմ գտել։ Սիգուրնին կասի թե մենք որտեղ ենք։ Զգույշ։ Ապա այստեղն է։ Ոչ մի հարգանք օվկիանոսի հանդեպ։ Մարլին, Նեմո, Նորից, միայն թե ոչ դա։ Արի ներս տանենք ու զննենք դրա։ Դորի! Դորի, Դորի! Դորի, չմտածես, մի անհանգստանա, մենք քեզ կգտնենք։ Լսում ես։ Բարի գալուս ծովային կյանքի ինստիտուտ, որտեղ մենք փրկում ենք, բուժում, բաց թողնում։ Ողջույն, դուք կարող եք ինձ օգնել։ Ես օգնեմ քեզ։ Ահ, ի՞նչ է կատարվում։ Առաքելությունը կատարված է։ Դե լավ, վերջացրու, ախր դու գիտնական ես։ Հա, բայց ծիծաղելի է։ Շատ լավ, լավ, լավ, լավ, լավ։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Կարևորը խոճապի չմատնվելն է։ Ամեն ինչ լավ կլինի, լավ կլինի։ Մի հուսահատվիր։ Այ դու։ Ահ։ Այ հոբ։ Ահ։ Փարքաստո։ Բարև, ես Դորին եմ, ես Ես Հենկն եմ։ Դու դե ինչու ես հիվանդ։ Հիվանդ։ Ես հիվանդ եմ։ Ուրեմն ինչու ես կարանտինում։ Օ, ոչ, դա երկար է տևելու, ես պետք է գտնեմ ընտանիքս։ Լավ, մենք խոճապի չմատնվես։ Իս դա լավ չէ։ Դա ինչ է։ Ինչ է եղել։ հա, Սա ինչ է։ Այ հենց դա է վատը։ Տեղափոխման պիտակի այն ձկների համար, ովքեր չեն մնալու ինստիտուտում։ Նրանց ուղարկում են հիմնական բնակության Ակվաննայում, Քլիվլենդում։ Այստեղի ձկներին բաց են թողնելու օվկիանոս, իսկ Քլիվլենդում մնում են հավերժ։ Քլիվլենդ։ <gasps> Չէ, ես չեմ կարող գնալ Քլիվլենդ։ Պետք է հասնեմ Կալիֆոռնիայի Մորոբեի գոհարու գտնեմ ընտանիքս։ Դու արդեն հասել ես Ծովային կյանքի ինստիտուտ, Կալիֆոռնիայի Մորոբեի գոհար։ Դու տեղում ես։ Նկատի ունես, ես այստեղից եմ։ Ծնողներս այստեղ են։ Ես պետք է գտնեմ նրանց։ Իսկ դու ո՞ր ցուցադրությունից ես։ Ինչ։ Ես ցուցադրությունից եմ, ո՞ր մեկից։ Ես պետք է հասնեմ այնտեղ։ Հա, դա բարդ է փոքրիկ։ Եթե միայն Չէ, Դա չստացվի, խելայողություն է։ Ինչ նկատի ունես։ Ես չեմ վախենում խենթությունից։ Ա, դա երևում է։ Լավ, մի դեպքում կարող եմ քեզ օգնել գտնել ընտանիքիդ, եթե թողնես, որ հա, հրաշալի գաղափար է։ Դուք օգնես ինձ գտնել դրանց։ Ինչու մտքովս չեն անցել։ Չէ, չէ, չէ, չէ, չէ։ Ես կվերցնեմ քո պիտակն ու քո փոխարեն կգնան։ Դու կկարողանաս հետ գնալ ու գտնել ընտանիքիդ։ Դու միայն պետք է ինձ տաս քո պիտակը։ Ինչ պիտակ։ <gasps> Լողակից վրա պիտակ է։ Ինչպես կարող ես մոռանալ, որ լողակիդ վրա պիտակ է։ Օ, ոչ, կներես։ Ես տարապում եմ կարճաժամկետ հիշողության կորստով։ Դու չես հիշում, թե մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Հմ, բոլորովին։ Իսկ ինչի մասին ենք խոսում։ Դու պատրաստում ես ինձ տալ քո պիտակը։ Դե ինձ դուր է գալիս պիտակը։ Ինչու ես դու այն ուզում։ Որ կարողանամ գնալ որ կարողանամ գնալ Քլիվլենդ։ Քլիվլենդ։ Լավ բաներ եմ լսել։ Ինչու ես ուզում գնալ։ Որովհետև եթե մնամ այստեղ ինձ բաց կթողնեն օվկիանոս, իսկ դրա մասին ես չափազանց վատ հիշողություններ ունեմ։ Ես ուզում եմ ապրել ապակյատուփի մեջ, մենակ ընդամենը։ Այնպես որ ինձ ծուտ պիտակ։ Չկապչես պիտակին։ Լսիր, Ես այստեղ չեմ աշխատում, ու չունեմ այստեղի քարտեզը։ Հա, քարտեզ։ Լավ գաղափար է։ Ինձ կտանես քարտեզի մոտ ու ես կպարզեմ, թե որտեղ են ծնողներս։ Այո։ Լավ։ Եթե ես քեզ տանեմ ծնողներիդ մոտ, դու ինձ ինչ կտաս։ Ես շատ բան չունեմ։ Կուզես այս պիտակը տամ։ Գերազանց գաղափար է։ Դու վստահ ես, որ հենց այդպես էլ ասացի, գնա ու մոռացիր ամեն ինչ, դու դրա վարպետն ես։ Հա, պապ։ հա, հա։ Այդպես էլ ասացի։ Հա, իսկ հետո Դորինը լողացվեր եւ ու նրան բռնեցին։ Լավ, ես չէի ուզում ամբողջ պատմությունը լսել, ընդամենը մի մասն էի հարցնում, որովհետեւ եթե ես այդպես եմ ասել, իսկ ես վստահ չեմ, որ ես ասել եմ այդպես, դա իրականում հաջողախոսություն է, որովհետեւ ես խնդրել եմ նրան սпасել ու ասել եմ, որ դրա վարպետն է այն։ Չէ, ես եմ մեղավորի մեղքով է, որ նրան առևանգեցին ու տարան այդ վայրը։ Իսկ ինչ, եթե դա ռեստորան է։ Այ, դուք երկուսը Ձեններդ կտրեք։ Ա, մենք փորձում ենք քնել։ Դուք խանգարեցիք իմ սիրելի երազը։ Այն մասին, թե ինչպես է սպարկած այս քարի վրա։ Այո։ Ա, դա լավ երազ է։ Ա, իրոք։ Ես էլ եմ դա շատ սիրում։ Օ, կներեք, բարև ձեզ։ Հաստա, հաստա, հաստա, նրանք ծովարույցներ են, իսկական գիշատիչներ են, կարող են ցանկացած պահի հարցակվել այնքան էլ վտանգավոր չեն երևում։ Հենց դա էլ նրանք ուզում են, որ մտածես։ Դու մնա իմ հետևում, ես կխոսեմ, լավ։ Ներեցեք, մենք անհանգստանում ենք մեր ընկերոջ համար, դա ռեստորան է։ <laughs> Ընկերս, դա ռեստորան չէ, քո ընկերն ապահով է։ Իսկապես։ Դա ձկների հիվանդանոց է։ Սիգուրնի Ուևերն ասաց, որ կփրկեն, կբուժեն ու ազատ կարձակեն։ Արա կբուժվի ու դուրս կգա։ Մենք լավ գիտենք։ Ռնգային մակաբույծ։ Անեմիա։ Ամեն ինչ բուժեցին ու հետ ուղարկեցին։ Օ, փառք Աստծո։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Մի անհանգստացեք, ները Ջերալդ, Ջերալդ, իջի քալիբրայից։ Իջի Ջերալդ։ Լավ, լավ գիտես ինչ կլինի։ Իջի դարա, գնա, գնա, գնա, գնա, գնա, գնա, գնա, գնա։ Ոչ մի բանի մասին մի անհանգստացեք։ Դա ծովային կյանքի ինստիտուտն է։ Կալիֆոռնիայի Մորո Բեյի գոհարը։ Նա ճիշտ էր։ Երևում է Դորին միայն մոռանալ չգիտի։ Շնորհակալ եմ, Նեմո։ Շնորհակալություն։ Ներս ինչպես կարող ենք մտնել։ Մի րոպե, դուք ուզում եք գնալ ինստիտուտ։ Դա շատ, մեր ընկերն այնտեղ է լրիվ մենակ վախեցած, նա երևի չի էլ պատկերացնում թե ինչ անի։ Օ։ Մենք գիտենք ինչ անել։ Իսկապես։ Նրանք ինչ են անում։ Գիտեմ, բայց ահավոր են ճում։ Դեռ չենք հասել։ Մի աղմակիր։ Հենք, այնքան ուրախ եմ, որ գտակ ես։ Դու ասես ճակատագիր էր։ Քանի անգամ պետք է կրկնեմ, սա ճակատագիր չէ։ Օ օ Արդեն ասել էի, կներես։ Այնքան եմ հուզվում, որ հանդիպելու եմ ծնողներիս, նրանց չգիտեմ ինչքան ժամանակ չեմ տեսել, որովհետև խնդիրներ ունեմ կարճաժամկետ։ Կարճաժամկետ հիշողության հետ ո՞լ չխոսես, լավ, ես չեմ սիրում զրուցել, չեմ սիրում այդ անիմաստ բաները։ Ինչպես ես ո՞, ես լավ եմ, իսկ դու ինչպես ես, ես էլ եմ լավ, սուտ, ոչ ոքի լավ չէ։ Ես լավ եմ, իսկ դու։ Հենք, նա իր քարտեզ։ Կնայես քարտեզին ու կպարզես, թե որտեղ են ծնողները դապրում, իսկ ես գնամ Քլիվլենդ։ Հասկացա՞ր։ հա, Սկզբում ինչ ասացիր։ Ինչ Հոթոտն ու կնորից փախել է։ Օ՜, ինչքան շատ ցուցադրություններ կան։ Մի օրը շատ քիչ է բոլորը տեսնելու համար իսկապես։ Գտիր քոնը։ Լավ։ Լավ, բոլորին ասա, որ ուշադիր լինեն։ Մենք այսօր այդ հոթոտնուկին պետք է օվկիանոս բաց թողնենք։ Չէ, իհարկե չեմ տեսել։ Եթե տեսնեի կբռնեի։ Հենք, ահա թե որտեղ ես։ Հարգացու։ Լավ, լավ, լավ, լավ սկսվում է ետառով. Երեխաների զոնա։ Երեխաների զոնա։ Չէ, ոչ մի երեխա։ Նրանք ամեն ինչ բռնում են։ Չեմ պատրաստվում մի շոշափուկ էլ քո պատճառով գործել։ Շոշափուկ ես գործել։ Ուրեմն դու 8 հոտնուկ ես, դու 7 հոտնուկ ես։ Ես իհարկե չեմ հիշում, բայց հաշվել գիտեմ։ Արագացու։ Լավ։ Ճամփորդություն դեպի նայիր, խեցիներ։ Նայիր, խեցիներ։ <laughs> Պապ, այս խեցին քեզ եմ նվիրում։ Յոշալ, Եդորի։ Դու էլի գտար։ Իսկապես։ Իհարկե, Դորի, դու գերազանց ես կարողանում գտնել։ Նայեք, խեցիներ։ <laughs> Վայ, ես այստեղ եմ ապրում։ Հա, ճիշտ ես։ Ես սիրում եմ խեցիներ։ <laughs> Ճիշտ է, թանկագինս։ Իսկ կարող ես ինձ համար էլի գտնել։ Ես մանուշակագույններն եմ սիրում։ <laughs> Լավ, մայրիկ։ Մայրիկ, Մանուշակագույն խեցիներ, մանուշակագույն խեցիներ։ Հենք, իմ տանը մանուշակագույն խեցիներ են։ Ու ինչ։ Այստեղ գրեթե ամենուր մանուշակագույն խեցիներ են։ Չէ, չէ, չէ, դու չես հասկանում, ես հիշեցի։ Նա սիրում էր մանուշակագույն խեցիներ ու սքանչելի ծիծաղ ուներ։ Իսկ հայրիկը իսկապես շատ լավ էր։ Նա քո պատճառով մեզ կբռնի։ Դեռ կարծում ես, որ սա ճակատը։ Մենք պետք է նրանց գտնենք։ Կենտրոն Քերոլն է։ Կարծես թե ես գտել եմ կորած ու թոտնուկին։ Կապի վերջը։ Տեսար թե ինչ արեցիր։ Կներես։ Սրանից ված չի լինում։ Հմ, ճակատագիր։ Ճակատագիր։ Դե։ Հենց։ Չէ, վերջացրու։ Պետք է դուլի մեջ մտնենք։ Որտեղ ես։ Չէ, չէ, չէ։ Իսկապես, դրա վրա գրված է ճակատագիրը։ Չէ, չէ, չէ, չէ։ Մենք պետք է ընկնենք այդ դույլը։ Ես քեզ չեմ մտել դույլը։ Ես մտնում եմ դույլի մեջ։ Չէ, չմտնես այդ դույլը։ Բարև ձեզ։ Ես իմ ընտանիքն եմ փնտրում լավ միտք է, մեռած ենք ցեղանում։ Կներեք, ես պետք է թարթեմ։ Ինչպես եք կարողանում այդքան երկար բաց պահել ձեր աչքերը։ Տղաներ։ Մի րոպե։ Հիմա մենք կտեսնենք մեկին, ով շատ վաղուց է այստեղ։ Դա կետանման շնաձուկ է։ Նրա անունը Ճակատագիր է։ Ճակատագիր։ Իսկապես։ Դուք կտեսնեք, որ նա շատ ուժեղ կարճատես է ու վատ է կողմնորոշվում տեղանքում։ Օ, խնդրեմ, տեսեք, ահա եւ նա։ Օ, ճակատագիր, դու ձուկ ես։ Վախ։ Մի րոպե։ Ինչ։ Ողջույն, բարի օր։ Կարող ես ինձ օգնել։ Լավ, կգամ քո հետևից։ Կներես։ Ո՞վ է։ Կարող ես ինձ օգնել։ Խոսող կապույտ պղպջան։ Ես կորցրել եմ ծնողներիս։ Կորցրել ես ծնողներիդ։ Դե դա երկար պատմություն է ու ճիշտն ասած մեծ մասը չեմ էլ հիշում։ Ախ, ինչ վատ է, խեղճ փոքրիկ։ Կներես, ես այնքան էլ լավ չեմ լողում ու լավ չեմ տեսնում։ Չէ, հրաշալի ես լողում։ Նախինում երբեք չեմ տեսել քեզ նման լողացող ձկան։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Մի րոպե, մի անգամ էլ ասա։ Խնդրեմ։ Դորի։ Հա։ Դորի։ Հա։ Դորի։ Հա։ <gasps> Դորի։ Հա։ Մենք ընկերներ էինք։ Չէ։ Դորի, ես եմ ճակատագիրը։ Դու ինձ ճանաչում ես։ Իհարկե։ Փոքր ժամանակ մենք խոսում էինք խողովակների միջով։ Իսկապես։ Ահ, դու այնքան գեղեցիկ ես։ Ուրեմն դու գիտես թե ես որտեղից եմ։ Հա, դու դու Բացովկյանոս բաժնից ես։ Ես Բացովկյանոս բաժնից եմ։ Ծնողներս այնտեղից են։ Մենք պետք է գնանք։ Կարող ես ինձ տանել։ Ահա, գետի համար այստեղ տեղաշարժվելը բարդ է։ Կարող եք այդտեղ մի քիչ ցածր խոսել, գլուխս պայթում է։ Նա ով է։ Հարևանը Սեբեյլին։ հա։ Նա գլխի վնասվածք է ստացել։ Ես գիտեմ, որ իմացին ես խոսում ճակատը։ Արդյոք չի կարող օգտագործել իր խոլոկացիան, բայց ես լսել եմ ճիշտներին նա լրիվ։ Ես ասում եմ քո ասած ամեն մի բառը։ Իսկ էխոլոկացիան ի՞նչ է։ Բեյլիի գլուխը պետք է ազդակ ուղարկի, իսկ արձագանքն օգնի տեսնել հերվում գտնվող առարկաները, բայց նրան թվում է, թե ինքը դեռ հիվանդ է։ Գիտեմ, որի մասին ես խոսում։ Ես իսկապես կորցրել եմ էխոլոկացիա։ Չեմ կարող նորից լսել սա։ Ես շատ ուժեղ հարված եմ ստացել գլխիս։ Տես, թե ինչպես է ուռել։ Քո գլուխը այդպեսին էլ պետք է լիներ։ Բևերային դելֆին ես։ Էխոլոկացիա։ Օ, ասես աշխարհի ամենահզոր ակնոցը։ Ինչ։ Ակնոցն ի՞նչ է։ Դե որ դնում ես, ասում ես ու, ամեն ինչ տեսնում ես։ Որտեղից գիտեմ դա։ Օ։ Դա հետաքրքիր է։ Ահա թե որտեղ ես։ Լսիր, ես կատարեցի խոստումս։ Տարա քեզ քարտեզի մոտ, իսկ հիմա ինձ տուր պիտակը։ Սպասիր, սպասիր, չէ, գիտեմ ծնողներս որտեղ են։ Նրանք ինչպես էր կոչվում, բաց հոթանցք։ Բաց օվկիանոս, բաց օվկիանոս։ Բաց օվկիանոս, ես գիտեմ դա որտեղ է, դա հարևանությամբ է գտնվում, ինձ դա չի հետաքրքրում։ Հանգիստ, Եթե ուզում ես բացովկյանոս բաժին գնալ, լողա խողովակներով։ Խողովակներով հրաշալի։ Խողովակներով։ Հա, երկու անգամ զախ, հետո ուղիղ։ Օ, այնքան շատ ուղություններ կան։ Դու հիշեցիր հենք, հա։ Ես, հա։ Երազանց է, գնացինք։ Ես գսեց չեմ գալիս, ես չեմ տեղավորվի, շարունակությունն ինքդ ես գնալու։ Ա դա դա հասկանում եք, ես չեմ կարող, ես ուղություններից լավ չեմ։ Դե դա ավա թե, որովհետև գործարքը գործարք է։ Ուզում ես գտնել ծնողներիդ, ահա ճանապարհը, իսկ հիմա դու պիտակը։ Բայց հենք ես չեմ կարող մենակ գնալ խողովակներով, ես կմոռանամ։ Դե խնդիրը չէ, պիտակը։ Բայց ես չեմ կարող այնտեղ մտնել։ Կներես, բայց ուրիշ տարբերակ չկա։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ <gasps> Իսկ ուրիշ տարբերակ չկա։ Չէ, չէ, մի մտածիր։ Ոչինչ թանկագինս։ Կյանքում ամեն ինչ չէ որ հեշտ է տրվում։ Այդպես չէ, Չարլի։ Օ, մայրիկը ճիշտ է, եթե ինչ-որ բան շատ դժվար է, դու ուղակի պետք է հանձնվես։ Չարլի։ Կատակ էր, կատակում էի, ուղակի <laughs> կատակ էր։ Ուշադրություն, կատակողը գործի անցնում։ Կատակում էիր։ <laughs> Արի, տեսնում ես, միշտ ուրիշ տարբերակ։ <laughs> Շնորհակալություն, հայրիկ։ Շնորհակալություն հայրիկ։ Չէ, հայրիկս ասում էր, որ միշտ ուրիշ տարբերակ կա։ Ինչ։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Բաց օվկիանոս, բաց օվկիանոս, բաց օվկիանոս։ Բաց օվկիանոս։ Վստահ եմ, որ դա այն շենքի մոտ է։ Կլոր ու հիմար։ Բեյլի գլխի պես։ Մի րոպե, ինչ ուրիշ տարբերակ կա։ Միշտ։ Ահա, նայեք, եկեք ինձ հետ։ Գիտեմ թե ինչպես կարելի է հասնել օպերատոր։ Բաց օվկիանոս։ Ճիշտ է։ Լսեք։ Գիտեք չէ, որ չեմ կարող այդ կողմ լողալ։ Չեմ հասկանում, թե դա ինչպես է մեզ օգնելու ներս ընկնել։ Դուք ինչ եք անում։ Մենք կանչում ենք նրան։ Կանչում եք նրան։ Կանչում եք ում։ Տղերք, ծանոթացեք Բեքի։ Դրջել։ Չէ, չէ, չէ, չէ, չէ, չէ, չէ, ոչ մի դեպքում։ <laughs> Շնորհակալություն հայտնեք նրան։ Լսեք, դուք արեցիք ինչ հնարավոր է իսկապես, բայց ուրիշ տարբերակ չկա, ասենք, լողալով, որովհետև դա իրոք վեր է մեր ուժերից։ Լսիր, քո ընկերոջը տանելու են կարանտին։ Բոլոր հիվանդիկներին հենտեղ են տանում։ Իսկ այնտեղ հասնելու միակ տարբերակը Պեկին է։ Ահա Բարև, Բեկի։ Ահ, վերջացու։ Եկեք նրան կտուցիկ ասենք, որովհետև ցավացնում է։ Պապ, նկարծես քեզ հավանել է։ Բեկի, սիրելիս, այս երկու հմայիչ ձկները պետք է ընկնեն կարանտին։ Դու այսօր ազատ ես, Ռեբեկա, թանկագինս։ Բեկի, մենք ես շատ չենք հանգարի։ Ահ, նա չի հասկանում, թե ինչ եմ ասում։ Անկերս, նախ պետք է նրան դյութել։ Դյու ինչ։ Դյութել։ Նա իր նրա աչքերին ու ասա. Այդպես կգերես նրան։ Իսկ հիմա նայիր նրա աչքի մեջ։ Այո։ Նեման։ Կարծում եմ մենք պետք է ուրիշ բան մտածենք։ Մի բան, որ մնանք ջրում, թե չէ այս թրջունը նա անգամ թրջուն չէ։ Թող բան եք խոսում։ Լավ, պապ։ Իսկ այդ ընթացքում Դորին մեզ կմոռանա, ինչպես դու իր ասում, նա դրա վարպետն է։ Լավ։ Այսպես նայել աչքին։ Իսկ որ աչքին նայեմ։ Անտրիր, որը կուզես, ընկերս։ Բեկի։ Ուրու, ռուրու բեկի։ Լավ, սա սարաշալի է, իսկ ինչպես է բեկին մեզ տեղափոխելու։ հա, հա, քիչ էր մնում մոռանայի։ Ջերալդ։ Արի այստեղ տղաս։ Ա, Ջերալդ։ Մեզ դուր դույլդ ու մենք կթողնենք, որ նստես քարի։ Հա, Ջերալդ, խոստանում ենք։ Այդպես։ Արի էստեղ, ապրես։ հա, հա։ Դու կարող ես, Ջերալդ։ Շնորհակալ ենք, Ջերալդ։ Զգույշ չքերծես փորիկդ։ Անչափ շնորհակալ ենք, Ջերալդ։ Տարի գալուս այս քարի վրա։ Հարմար է, չէ՞։ Ժամանակը լրացավ։ Իջիր այստեղից։ Գնա, գնա, գնա, գնա, գնա, գնա։ Չէ, չէ, սա խենթություն է։ Ու ինչու եմ ես ամեն անգամ համաձայնում այս խենթություններին։ հա։ Հաջողություն։ հա։ Լավ, ես կասեմ թե ես։ Հա, հա, գիտեմ, մեծ ճողփյունով նշան կանեմ։ Իմ նշանով։ Դեռ չէ։ Դեռ չէ։ Հիմա։ հա։ Չէ, ճակատագիրը պետք է նշանանի։ Գիտես չեմ հասկանում, թե ինչու ես նման բան անում ինչ նկատի ունես։ Այդքան գլխացավակ ինչ որ ձկների գտնելու համար։ Եթե ես քո հիշողությունից ունենայի, կլողայի օվկիանոսի խորքն ու կմոռանայի ամեն ինչ։ Ես այդպես չեմ ուզում, ծնողներիս եմ ուզում։ Ես չէ փոքրիկ, ես էլ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Դու բախտավոր ես, չկա հիշողություն, չկան խնդիրներ։ Հա։ Չկա հիշողություն, չկան խնդիրներ։ Դեռ չէ։ Դեռ չէ։ Պարտադիշի ասել դեռ չէ։ Ասել եմ ժամանակը գա։ Լավ, սկսում ենք։ Այո, սպասիր։ Չեք սկսում, կատակում ես։ Երեք հաշվով։ Ասա սկսիր։ Սկսիր։ Հիմա, դե, նշան դուր։ Օ, նայիր, ինչ գեղեցիկ է։ Նշանես։ Գնացին, գնացին, նշանես։ Նա հիշիր, ճակատագիրն ասաց, որ հետևենք բաց օվկիանոս ցուցանակներին։ Ահա։ Այստեղից ոչինչ չեմ տեսնում, այնպես որ դու ես նայելու։ Լավ, հետևել բաց օվկիանոս ցուցանակներին։ Ես կկրկնեմ, լավ որ չմոռանամ։ Հետևել բաց օվկիանոս ցուցանակներին, բաց օվկիանոս, բաց օվկիանոս։ Դեպիաչ։ Հետևել բաց օվկիանոս ցուցանակին, հետևել բաց օվկիանոս ցուցանակին։ Հետևել բաց օվկիանոս ցուցանակին։ Հետևել։ Ու հերո մնամարտկացից, հատկապես երեխաներից։ Նրանք ամեն ինչի ձեռք են տալիս։ Մի շփոթեցրու ինձ։ Ահ, փոքրիկ, թող օգնեմ։ Օհ։ Օհ։ Աստվածի Հիմա ուր են գնում։ Որողությամբ։ Հա, կներես։ Ես փնտրում էի, փնտրում էի։ Ռուրուբեկի մեզ մի տեղի չեցրում են գլուխ կհանեն։ Սպասի, պապ, կարծես թե նա վայրեջքի տեղ է փնտրում։ Նա շփոթված է նեմո, անգամ չգիտի թե որ կողմն այի։ Ահա։ Ոհայ։ Սպասի, սպասի, սպասի, բեկի, ինչ ես անում։ Ռուրուրուրուրուրուրու։ Լավ, Ես ինչ որ տեղ էի գնում։ Հարցը թե ուշ։ Որովոցամ դու տեսնում ես ցուցանակները։ Ես փնտրում եմ, փնտրում եմ, ինչ որ բան ինձ կտանի, ինձ կտանի։ Ընտանիք։ Աշխարհի ամենահզոր ակնոցը։ Աշխարհի ամենահզոր, որտեղից դա գիտեմ։ Ուրեմն կարևոր հիշողություն է։ Հենք, պետք է հենք օմ գնանք։ Ձախ, գնա, գնա, գնա, ձախ։ Դեկի, ուրու, ռուրու։ Նա քեզ չի լսում, փոփ։ Լավ, լավ, լավ։ Նոր ծրագիր։ Պետք է մոտենանք Պեկին, որ նա մեզ լսի։ Չեմ կարծում արժե տեղաշարժել դույնը։ Նեմո։ Առանց ինձ բեքին կորած է։ Պապ, ուղակի վստահիր նրան։ Վստահ եմ որ նա լրիվ մոռանամ ես։ Ես վստահում եմ Բեքին։ Վստահում ես Բեքին։ Բեքին արդեն բաժակն է ուտում։ Բեքի, Բեքի, ուրու, ուրու։ Դե Հիմա գոնե ծառից կախված չենք։ Կամ էլ կարանտինի տանիքին սկսվում է ջրասամույրների ներկայացում։ Շնորհակալություն Սիգուրնի Ուվեր։ Դե, ով է ուզում ճանոթանալ ջրասամույրների հետ։ Ես։ Փնտրում ենք աշխարհի ամենահզորակնոցը, ամենահզորակնոցը։ Վայ, ջրասամույրներ։ Բարի գալուստ մեր ամուր գրկախառնությունների ներկայացմանը։ Գրկախառնություն։ Ես գալիս եմ։ Որտեղ ենք մենք։ Արդեն մոտ ենք բաց օվկիանոսին։ Ահա, երևի, չգիտեմ, բայց ես ուրիշ ցուցանակ եմ տեսնում, այնպես որ Ինչ ուրիշ ցուցանակ։ Աշխարհի ամենահզորակնոցը։ Ինչ, ինչի մասին ես խոսում։ Ինչու պետք է գնանք այդ ուղությամբ։ Դե, որովհետև ես հիշում եմ այն։ Չէ, չէ, չէ, ծրագիրն այդպես ինչ էր։ Լավ, վերջ, բավական է։ Դու զուր վատնեցի ժամանակ։ Սպասիր, չէ։ Ինբերնատարը գնում է լուսաբացին ու ես այնտեղ պիտի լինեմ այնպես որ կուրպիտակը։ Չէ, չէ, չէ, ես հիշում եմ այդ նշանը։ Ու ինչ։ Ու այն որ ես ավելի ու ավելի շատ բան եմ հիշում։ Հիշողությունս գնալով լավանում է ու կարծում եմ որ Չէ, քո հիշողությունը բանի պետք չէ։ Դու ոչինչ չես հիշում։ Երևի հենց դրա համար էլ կորցրել ես սնոնդերիդ։ <gasps> Լավ, լավ, արի հանգստանանք։ Ուղղակի ինձ դուր պիտակն ու Գիտես, 3 սիրտ ունեցող մեկի համար դու այնքան էլ բարի չես։ 3 սիրտ, ինչի մասին ես խոսում։ Ես չունեմ 3 սիրտ։ Չէ, ունես։ Չունեմ։ Ունես։ Չունեմ։ Ունես։ Վերջացու։ Դա փաստ է։ Ու թոթուկները 3 սիրտ ունեն։ Երկուսը արյունը մղում են դեպի խրիչներ, իսկ երրորդը ամբողջ մարմնին։ Ո՞նց սպասիր։ Երեք սիրտ ունեցողն այդքան դաժան չպետք է լինի։ Ու ասի, որ իմ մեղքով եմ կորցրել սիրելիներիս։ Ես նրանց չեմ կորցրել։ Հենք։ Հենք։ Ձերքերը։ Չէ, չէ, ես հենքին եմ փնտրում։ Ձերքերը։ Հենքին, հենքին եմ փնտրում։ Ձերքերը։ Ձերքերը։ Ահա։ Ձերքերը։ Ձերքս։ Հենք։ Որտեղ ես։ Հենք, ներեցեք կարող եք ինձ օգնել, ես ուտում եմ։ Խնդրում եմ օգնեք։ Ես կորցրել եմ ընկերոջս Ֆրանկին։ Կներեք։ Ռիմ ճաշտոցից։ Ա, ութոտ նուկ էր, չէ, 7, 7 նուկ։ Ճիշտ է, նա 7 նուկ է։ 7 նուկ, 7 նուկ, 7 նուկ։ 1 2 3 4 5 7 նուկ։ Նա կողարկվել է։ Հենք, հենք, արի գրացեք այստեղից։ Հենք։ Դոր ինչ ես անում։ Ինչ ծրագիր ունենք։ Նստելու հավերժ մնալ այստեղ։ Ա, հա, լավ ծրագիր է կներես։ Ներիր հենք։ Ես ոչ մի բան չեմ կարողանում հիշել։ Օ, զգույշ անուշ ես։ Անուշ ես, զգույշ։ Օ, նայիր թե ուր ես լողում։ Կներես հայրիկ։ Կներեք, ոչ մի բան չեմ հիշում։ Ախ, թանկագինս։ Պետք չէ ներողություն խնդրել։ Գիտես թե ինչ է պետք անել։ Ուղակի շարունակել լողալ։ Հա։ Ու վստահ եմ դա կհիշես, որովհետև մենք դրա մասին երկ կսովորենք։ شرونکیر لاغل شرونکیر لاغل شرونکیر لاغل لاغل لاغل این آنو لاغل لاغل شرونکیر لاغل شرونکیر لاغل لاغل لاغل لاغل Այդ երգը ինձ ծնողներս էին սովորեցրել։ Մենք դա միասին էինք երգում, ինձ էլ թվում էր ես եմ հորինել։ Ինչի՞ է։ Ուղղակի շարունակիր լողալ։ Հենք, մենք պետք է շարունակենք լողալ։ Ինչ։ Ոչ մի դեպքում ինձ լսիր։ Տեղաշարժվելը շատ վտանգավոր է։ Չէ, դու ինձ լսիր։ Գիտեմ, դու վախեցած ես, բայց չպետք է հանձնվես։ Հետևին ինձ։ Շարունակիր լողալ, շարունակիր լողալ։ Այս երգը մայրս է գրել ինձ համար։ Այն մեզ կօգնի դուրս գալ այստեղից։ Երկիր ինձ հետ, հենք։ Դե գալիս եմ, մամ, գալիս եմ, մամ։ Կանգնեք։ Հետ գնով։ Պոկերի ծովախոչ։ Պոկերի ծովախոչ։ Հետ, հետ։ Պոկերի ծովախոչ։ Սկուշ։ Վայ, սա ինչ է։ Կներեք։ Ոչինչ, բոլորիս հետ էլ լինում է, ամաչելու բան չկա։ Հենք, ախ հենք, ահա որտեղ ես։ Դու դու դու մեզ դուրս բերեցել այնտեղից։ Հա։ Իրոք։ Ես հանեցի մեզ այնտեղից։ Դե, բայց այնտեղ բերոնել էի դու։ Չնայած եթե չբերեր, երևի չհայտնվեինք այստեղ։ Էխոլոկացիա։ Էխոլոկացիա։ Դա աշխարհի ամենահզոր ակնոցն է։ Մենք գտանք նրանց։ Չա, չա, չէ։ Դու գտար։ Բարի գալուստ, բաց օվկիանոս։ Տունս։ Ուրու, ուրու, ուրու, ուրու, ուրու, ուրու, ուրու, ուրու։ Պա, փերիք է, նա չի վերադառնա։ Իսկ եթե գա, ուրու, ուրու, ուրու։ Պա, նրան ստիպեցիր զգալ, որ չի կարողանա։ Դու հիմա Բեքի մասին չես խոսում, չէ՞։ Ես կարոտում եմ Դորին։ Ես էլ։ Ու անկեղծ ասած այնքան եմ անհանգստանում նրա համար։ Բայց նա պետք է անհանգստանա մեզ համար։ Նա հաստատ մի ելք կգտներ, եթե այստեղ լիներ։ Ինչպես է նա կարողանում։ Չեմ կարծում, որ նա էլ գիտի։ Նա ուղակի անում է։ Այդ դեպքում պետք է Մտածենք։ Ինչ կաներ Դորին։ Ինչ կաներ Դորին։ Հա, ինչ կաներ Դորին։ Ուսումնասիրեր իրավիճակը, կգնահատեր, իսկ հետո կվերլուծեր տարբերակները։ Պապ, այդպես միայն դու կանեի։ Ճիշտ է, այդպես ես կանեի։ Նա իսկի չերել մտածի։ Նա ուղակի կնայեր առաջինն աչքին ընկածին ու մոտ չմնաս։ Ստացվում է։ Հուրա! Անտիր է։ Շարունակի շնչել, շարունակի, շարունակի։ Դու լավ ես։ Հա, իսկ հիմա ի՞նչ կաներ Դորին։ Ո՞վ է Դորին։ Օ՜, Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Ուրախ եք։ Այդ ես եմ ուրախ։ Ես տարիներ շարունակ ոչ մեկի հետ չեմ խոսել։ Տարիներ։ Ցավոքը մենք չենք կարող երկար մնալ, մենք պետք է գնանք, որովհետև Ինչու եք ուզում գնալ։ Դուք հենց նոր եք եկել։ Մնացեք մի քիչ։ Պատմեք ինձ ձեր մասին։ Սիրով կմնայի, բայց ես ու տղաս պետք է հասնենք կարանտին։ Հրաշալի է տղա ունել հալը։ Հա ճիշտ է։ Իհարկե, ես ընթերիկ չունեմ, որը ժամանակ հանդիպում էի ծովախեցու։ Շատ հետաքրքիր է, բայց նրանք աչքեր ունեն։ Ու նա ինձ նայում էր այլ կերպ։ Չէ, կատակում եմ։ Այն մասին չէ, որ աչքեր ունեն, նրանք աչքեր ունեն ու տեսնում են հոգին եւ կոտրում սիրտը։ Ախ, շալի։ Ինչո՞։ <laughs> Ինչո՞։ Հիմա ինչ կաներ Դորի։ Եկեք մեզ հետ բացահայտելու բաց օվկիանոսի խորհրդավոր աշխարհը։ Պանգեա։ Լավ հենք, արի ինձ հետ։ Դու բաժակի մեջ ես։ Ուրեմն ես քեզ կհետևեմ։ Մինոբեր։ Ու թոտնուկը երեք սիրտ ունի։ Դե դա փաստ է։ այնտեղ հասանք փոքրիկ։ Հիմա ես պետք է հասնեմ Բեռնատարից։ Սպասիր, սպասիր։ Ես քեզ ինչ որ բան պետք է տայի։ <laughs> Պիտակը։ Պիտակը։ Ճիշտ է։ Գիտես, ես քեզ կհիշեմ։ Դու ինձ մի քանի ժամից կմոռանաս։ Կամորից։ Կա Իսկ այ ես քեզ չեմ մոռանա։ Ուֆ։ Ծնողներս այնտեղ ներքևում են։ Հմ, դու լավ ես։ Պատրաստ եմ։ Հա։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Օհ! նրանք, որտեղ են նրանք, որտեղ են նրանք։ Լավ, այսպես։ Կներեք։ Օ՜, ողջույն։ Դուք չեք տեսել մայրիկիս ու հայրիկիս, բայց առանց ինձ։ Ներեցեք, դուք ամուսիններ չեք տեսել։ Նրանք ձեսպես ծեր են, այնքան էլ ծեր չէ, բայց ավելի ծեր քան դուք։ Լավ, ցտեսություն։ Ողջույն, դուք ճանաչում եք մեկին, ով շատ վաղուց կորցրել է երեխայի։ Դա ես եմ։ Չեմ հիշում թե ինչքան վաղուց էր լավ շտապում եք։ Օ, նայեր թե ուր ես լողում։ Կներեք։ Խեցիներ։ Մեր նպատակն այն է, որ մեր փրկած բոլոր կենթանիներն ու ձկները վերջապես վերադառնան իրենց հարազատ տուն։ Խեցիներ։ Ահա այսպես, եթե հանկարծ մոլորվես, Դորի։ Լողա խեցիների ուղությամբ։ Վայ նե, քրեցիներ։ Լողա խեցիների ուղությամբ։ Նայեք, այստեղ եմ ապրում։ Այո, ճիշտ ես։ Իմ տունը, դա իմ տունն է։ Իսկ հիմա թանկագինս հաշվիր մինչև 10։ 1 2 3 4 Խնդրեմ։ Ո՞ւմ հետ ես խոսում թանկագինս։ Խողովակային ընկերոջս ճակատագրի։ Մերիկը սիրում է մանուշակագույն խեցիներ։ Մայրի, ինչ է լինելու նրա հետ։ Հանգստացիր, Ջենի։ Չէ, լաց մի լինի։ Մայրիկ, լաց մի լինի։ Կարծում ես նա կկարողանա մենակ ապրել Չարլի։ Սիրելիս, ամեն ինչ լավ կլինի։ Նկատի ունեմ։ Մայրիկը սիրում է մանուշակագույն խեցիներ։ Հայրի! Դորի! ծնողներս ես ես կորցրել եմ նրանց դա իմ մեղքով էր Որտեղ է պիտակը հա Ես տեսնում եմ այն չկա ուրեմն այդ դեպքում ինչու կարանտինում չես Կարանտինում։ Հա, բոլոր կապոտ վիրաբույժներին այնտեղ են տարել։ Այդպես չէ՞ բիլ։ Հա, նրանք իրենց սեփական ցուցադրություններն են ունենալու Քլիվլենդում։ Նրանց առավոտյան մեքենայով տանելու են։ Պետք է որ հրաշալի լինի։ Ինչ։ Չէ, չէ, ծնողներս վերադարձել են կարանտին, նրանց Քլիվլենդ են ուղարկելու, բայց ես հենց նոր եմ այստեղ հասել։ Ես պետք է գտնեմ նրանց, նրանք չգիտեն որ այստեղ եմ։ Ան հանգստանա, կարանտին հասնելը շատ հեշտ է, կարող ես խողովակներով գնալ թանկագինս։ Օհ, չէ, ես չեմ կարող։ Իսկ ինչու՞։ Ես կմոռանամ ուր եմ գնում ու ես չեմ կարողանա գնալ միտեղ ուր ինձ չեն օգնի։ Ուրեմն դու հավերժ կմնաս այստեղ։ Այդպես չեն օգնում, Բիլ։ Ուղղակի գնա, եթե ուզում ես։ Դու հաստատ կհասնես։ Աստված իմ։ Իսկ դուք կարող եք ասել, թե ինչպես գնամ խողովակների միջով։ Իհարկե, տանկագինս, երկու անգամ ձախ, իսկ հետո աջ։ Շատ հեշտ է։ Երկու ցախ եւ աչ։ Ես կարող եմ։ Երկու ցախ եւ աչ։ Լավ։ Չմոռանաս։ Երկու ցախ եւ աչ։ Երկու ցախ եւ աչ։ Երկու ցախ եւ աչ։ Երկու ցախ եւ աչ։ Երկու ցախ եւ աչ։ Երկու ցախ եւ աչ։ Հա։ Ցախ ու աչ։ Իրոք, արդեն թեքվել էի ցախ։ Օ, ոչ։ Այդպես էլ գիտեի։ Լավ, հանգստացիր, հանգստացիր, հանգստացիր։ Որ կողմ։ Ուր եմ գնում։ Ես չեմ կարողանում հիշել։ Լավ, լավ, ես մոլորվել եմ։ Սա շատ բարդ է։ Ես չեմ կարող հիշել։ Ես մոռանում եմ ամեն ինչ։ Ես հավերժ մնալու եմ այս խողովակների մեջ, խողովակները։ Խողովակային ընկերս։ Լողա, լողա, լողա։ Ահա, բայց ես չգիտեմ։ Վստահիր ինձ, ոչ մի բանի չես կպչի, պատը անիմաստ է։ Երբեք չեմ սովորի նորմալ լողալ։ Կարող ես, եթե այստեղ չկարողանաս օվկիանոսում երբեք չես կարողանա։ Իսկ հիմա կենտրոնացիր, լավ, պատա։ Ճակատագիր։ Բարի։ Բարի։ Ես մոլորվել եմ խողովակներում, իսկ ծնողներս կարանտինում են։ Իրոպե։ Դորի։ Բելի մեզ քո էխոլոկացիան է պետք։ Այն չի աշխատում։ Վերջացրու։ Ասա ու Դորիի նման։ Չեմ կարծում որ կարող եմ։ Մի բարկացրու ինձ, Բելի։ Ու Չէ, Բեյլի, նորից չէ իր ինձ ասում, հա? Կենտրոնացիր։ Ինձ հիմարի մեկն եմ զգում։ Բեյլի, կներես։ Հա, այստեղ, այստեղ երեխեք, երեխեք։ Ինչ, ինչ, ինչ եղավ։ Ինչ բան եմ տեսնում։ Ու, գրացինք։ Օ այո։ Ես տեսնում եմ կարանտինը։ Ապշուցուցիչ։ Ու Ես տեսնում եմ ամեն ինչ, ու տեսնում եմ քեզ։ Նա տեսնում է քեզ։ Կյանքը հրաշալի է։ Դու տեսնում ես ինձ։ Հա, դու չես կարող։ Լավ, ասա Դորին, գնա ձախ։ Նա ասում է գնաս ձախ։ Ձախ։ Ուղիղ։ Ուղիղ։ Ուղիղ։ Գնաց։ Աչ։ Աչ։ Ամեն ինչ տեսնում եմ։ Ու, սպասիր։ Ինչ բաներ եմ տեսնում, սպասիր, մեզ ասեմ կադրը։ Surd Neptun, namenak ce... Ici, ici este. Ce câtem, băi, de pinere la șorșu. O voci, dori, چه این قومی تج بابا چوخ نرا قوم نگرم چه داری هت اینچ؟ خود داری تو کنیسه سو چه چه چه اچ چه چه Դորի։ Մանն ես գիտեի, դու լավ ես։ Նա ուտում է Դորի, խժռում է նրան։ Ահ, չէ, Դորի։ Դու լավ ես։ Դու գնաց ինձ, ինչպես գտաք ինձ։ Միխել ապակաս կակամորտ կար, անընդհատ խոսում էր։ Մենք էլ կամաց հեռացանք նրանից, մտանք խողովակների մեջ ու սկսեցինք փնտրել քեզ։ Դորի։ Ինչպես է։ Ինչ։ Սա ինչ էր։ Մի րոպե, հիմա կպատասխանեմ։ Ինչ միշտ։ Ամեն ինչ լավ է։ Ինչ։ Դու լավ ես։ Այո, դուլ եմ Մարլին ունեմ ոյ։ <laughs> Բաբ, դու լսեցի՞ր։ Դորի խոսում է կետերի նման։ Հա, լսեցի ու դա շատ ված հիշողություններ արտնացրեց, ամպես որ գնում ենք այստեղից։ Գնում ենք դեպի հա, այս կողմ։ Եկեք իմ հետևից։ Տուն գնալու ժամանակն է։ Մի րոպե սպասեք։ Ծնողներս այնտեղ են։ Այնտեղ։ Դու գտել ես ծնողներիդ։ Դե, այնքան էլ չէ, այսինքն դեռ չէ, բայց ես գիտեմ թե որտեղ են։ Ու ես չգիտեմ թե ինչպես գնամ այնտեղ, բայց ես գիտեմ որ ինձ կօգնե։ Կարանտինը ներքևում է։ Կարանտին, ճիշտ է։ Հա, ու ես ծանոթացա մի 7 հոտնուկի հետ։ Շատ իրասացի, բայց ներքուստ շատ լավ է։ Ու նա ինձ տարավ ցուցահանդես։ Ցուցահանդես։ Դորի։ Կարծում եք ծնողներս կուզենան ինձ տեսնել։ Ինչ։ Ինչու՞ չպետք է ուզենան։ Դե կորցրել եմ նրանց։ Դորի։ Ծնողները տանչապ ուրախանան, երբ տեսնեն քեզ։ Նրանք այնքան շատ են քեզ կարոտել։ Իսկապես։ Դորի։ Գիտես ինչպես գտան քեզ։ Ասել էր կակամորթը, թե։ Չէ։ Ոստրեն։ Չէ։ Կակամորթը։ Ուրիշ մեկը։ Չէ։ Ես։ Չէ, կակամորթ չէ։ Մենք շատ բարդ իրավիճակում էինք, երբ նոմոն ասաց, թե ինչ կաներ Դորին։ Իսկ ինչու նման բան ասաց։ Որովհետև մեր հանդիպումից ի վեր դու ինձ սովորեցրել ես անել բաներ, որոնց մասին անգամ չէի էլ երազում։ Խայտություններ։ Ինչպես խაფել շնաձկներին կամ թռչկոտել մեդուզաների վրայով։ Ու գտնել ворթուս։ Այդ ամենը քո շնորհիվ էր։ Իսկապես։ Չգիտեի, որ այդպես ես կարծում։ Կամ էլ մոռացել եմ։ Չէ, դու չես մոռացել։ Ես երբեք չեմ ասել Ես ցավում եմ դրա համար։ Դորի, ես հավատում եմ։ Դու անպայման կգտնես ծնողներիդ։ Ու երբ գտնես, կրկին տանը կլինես։ կր նշանակում է, որ մենք պետք է հրաժեշտ տանք Դորիին։ Հա, Նեմո։ Ստիպված ենք։ Դեռ ինչքան կա որ բեռնենք։ Սա վերջին շարքն է։ Ինչքան շուտ վերջացնենք, այնքան շուտ մեքենան կհասնի Քլիվլենդ։ Զգույշ շրջադարձ է։ Զգուշանամ ինչից։ Ահ։ Ուշ է։ Կարծես թե արդեն մոտ ենք։ Սա կարանտինն է։ Սա է։ Մենք կարանտինում ենք։ Ծնողներս այստեղ են։ Մի րոպե ուր են գնում։ Ինչ ինչ, չէ, չէ, չէ, չէ, ինչու են գնում դեպի դուրը։ Մենք կարող չենք։ Այո։ Ես ինձ արտակարգ եմ զգում։ կբերեք։ Դորի մի րոպե։ Գալիս եմ մայրիկ։ Գալիս եմ հայրիկ։ Ուհու։ Համարյա տանն համարյա հսավ։ Ստե ինձ մտածեմ, որ չի ստացվում։ Ես ոտնաձայներ եմ լսում։ Հեյք։ Կամաց։ Մենք պետք է այն բակին հասնենք։ Ինչու։ Նրա ծնողներն այնտեղ են։ Ախ, լսիր։ Դու 3 րոպե ունես բոլորին այստեղ հավաքելու համար, իսկ հետո ես գնում եմ Քլիվլենդ։ Պարզ է։ Պարզ է։ Աստված իմ։ Մամ, պապ, մամ, պապ։ Բարև ձեզ։ Ես Դորին եմ։ Դորի, Դորի, Դորի, Դորի, Դորի, Դորի, Դորի, Դորի։ Մամ, թող երկուսին ընտրի ու գնանք այստեղից։ Ինչ կատակում եմ, սա վերամիավորման պա է։ Մամ, պապ, որտեղ են ծնողներս։ Դորի, դու իսկապես Ջենի ու Չարլի աղջիկն ես։ Հա, ես եմ նրանց աղջիկը։ Որտեղ են նրանք։ Դե, Դորի, երբ դու կորար, նրանք մտածեցին, որ դու դե որ դու հայտնվել ես կարանտինում։ Ահա։ Արագացրեք, դե։, դե։ Ու եկան այստեղ քեզ փնտրելու։ Նրանք այստեղ են, որտեղ են։ Դորի։ Դա տարիներ առաջ էր։ Ինչ։ Նրանք էլ չվերադարձան։ Օ, ոչ։ Հասկանում ես, Դորի։ Երբ ցկները երկար ժամանակ չեն վերադառնում կարանտինից, դա նշանակում է, որ Ինչ։ Դորի։ Նրանք էլ չկան։ <gasps> Նրանք մահացել են։ Նրանք ուզում էին քեզ գտնել։ Մի րոպե, դուք վստահ եք, վստահ եք, որ նրանք մահացել են։ Դորի ինձ լսիր, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դորի նրանք այնքան շատ էին քեզ սիրում։ Նրանք ովքեր չեն ուզում գնալ Քլիվլենդ, թող դուրս գան։ Դորի, դու լավ ես։ Ես չափից շատ ուշացա։ Դորի, չէ։ Ես ընտանիք չունեմ։ Չէ, Դորի, դա այդպես չէ։ Գնալու ժամանակն է։ Ես լրիվ միայնակ եմ։ Դորի! Որտեղ են մյուսները։ Քո նարնջակույն ընկերները գնում են Քլիվլենդ։ Բռնվեցիր։ Ես գտել եմ ու թոթմուկին։ Ախ, նա փախավ։ Չէ, չէ։ Օգնեցեք։ Օգնեցեք։ Օգնեցեք։ Օգնեք ինձ։ Օգնեք, խնդրում եմ, ով կա։ Օգնեք, օգնեք, բարև ձեզ։ Կարող եք ինձ օգնել։ Հեյ, կարող եք կորցրել։ Կարող եք, ես ես կորցրել եմ նրանց։ Ես ես Կներես, տանկագինս չեմ կարող օգնել։ Ես Կարող եք ինձ օգնել։ Ես կորցրել եմ նրանց։ Կարող ես ավելի կոնկրետ ասել թե ու։ Իմ, իմ նրանց, նրանց։ Օգնեցեք։ Օգնեցեք։ Խնդրում եմ։ Ես կորցրել եմ։ այն բոլորին ես ոչինչ չեմ կարող անել։ Ես չեմ կարող։ Մի րոպե, ես կարող եմ մոռանալ։ Ինչն էի ես մոռանում։ Ինչ որ բան։ Ինչ որ կարևոր բան։ Դա ինչն էր։ Ես մոռանում եմ, մոռանում եմ, մոռանում եմ, որովհետև միակ բանը, որ կարող եմ մոռանալն է։ Ես մոռանում եմ։ Ուղղակի մոռանում եմ։ Ես ինչ անեմ։ Ես ինչ անեմ։ Ես ինչ անեմ։ Ինչ կաներ Դորին։ Ես շուրջ բոլորս գնայեի, ամենուր ջուր է։ Իսկ այն կողմում ջրի մուրներ են։ Ջրի մուրներն ավելի լավն են։ Եվ հիմա ինչ։ Ամենուր ջրի մուռ է։ Իրաց նման են։ Հա։ Ամեն ինչ նույնն է, բացի այն քարից ու այն ավազից։ Ես սիրում եմ ավազը, ավազը փափուկ է։ Չէ, սա չի օգնում։ Այստեղ ոչինչ չկա։ Միայն ջրիմուրներ են։ Շատ ջրիմուրներ։ Ուխեցիներ։ Այս կողմում ես ես սիրում եմ խեցիները։ Ես սիրում եմ խեցիները։ Ողջույն։ Ես Դորի։ <laughs> Դու այստեղ ես։ Քրիստոս, դու իրոք այստեղ ես։ Ես էլ երբեք չեմ թողնի որ հեռանաս։ Չիկ, դու այստեղ ես։ Դա դուք եք։ Իսկապես դուք եք, մամ։ Դու այստեղ ես։ Հա, ես։ Պապ, դու ել։ Այստեղ եմ թանկագինս, այստեղ։ սիրելի։ Չէ, չէ, չէ, չէ, չէ, չէ, թանկագին։ Ես Գիտեմ, ես խնդիր ունեմ ու ես ու ես ցավում եմ։ Այս ամբողջ ժամանակ ես փորձում էի ուղղել դա, բայց չկարողացա։ Ես փորձում էի, փորձում, բայց մտքերս խառնվում էին գլխումս ու կորչում, ու ես մոռացած ես։ Ներեցեք ինձ։ Դորի, Դորի, Դորի, դու չհամարցակվես ներողություն խնդրել։ Տես թե ինչ ես արել։ Ինչ։ Դու գտել ես մեզ։ Ճիշտ է։ Դու գտել ես մեզ։ Սիրելի, սիրելիս, քո կարծիքով մենք ինչու էինք այսքան ժամանակ մնում այստեղ, որովհետև հավատում էինք, որ կգա մի օր ու կգտնես մեզ։ Իսկապես։ Բայց ինձ թվում էր, որ մահացել եք, ինչպես եցին կարանտին քեզ փնտրելու, բայց դու այնտեղ չէիր։ Եվ մտածեցինք, որ երևի դուրս ես եկել խողովակների միջով։ Խողովակների միջով, ու մենք էլ այդպես արեցինք։ Այդ օրվանից մենք այստեղ ենք ու սպասում ենք քեզ։ Որովհետև մենք մտածում ենք, որ կվերադառնաս։ Քեզ ու ամեն օր մենք հավաքում էինք ու տեղադրում էինք այս խեցիները։ Ու դու մեզ գտար։ Ախ, Անուշս, դու գտար մեզ։ Ու գիտես ինչու, հիշեցիր։ Դու ինքնուրույն հիշեցիր քո սեփական յուրահատուկ ձևով, Դորի։ Հա գտա։ Լրիվ ինքնուրույն։ Օ, թանկագինս, իսկապես։ Այսքան տարի Պաստորեն մենակ ես եղել։ Ախ, իմ խեղճ աղջիկ։ Դա ես լրիվ մենակ չէի։ Մարլին ու Նեմոն։ Ինչ որ մեկը տեսավ որ գնաց դորին։ Չէ, կներես։ Իսկապես ոչինչ չեմ տեսել։ Այսքան աչք ու ոչ մի օգուտ։ Ներեցեք, կարող եք մեզ օգնել։ Մենք փնտրում ենք։ Ես օգնեմ քեզ։ <laughs> Պապ, նա իր Դորին է։ Օ, Փարքաստո, տեսնում ես նեմո, ես գիտեի, որ նա մի հնար կգտնի։ Ինչ։ Որտեղ է Դորին։ Նա քեզ հետ է։ Կներեք։ Ես փորձեցի նրան բռնել, բայց չկարողացա ու կորցրի նրան։ Ինչ։ Բեր, չարժվեցինք։ Չէ։ Իսկ հետո կետը մեզ կուլ տվեց, չնայած ես խոսում եմ կետի նման։ Կետը։ Լավ, որ ես դա չեմ տեսել։ Իրականում Մարլինը բոլորովի չէր հավատում, որ ես կետի պես խոսել գիտեմ, բայց նա միշտ յուրովի վստահում է ինձ։ Գիտես, ինձ արդեն դուր է գալիս այդ Մարլինը։ հա, Ու հետո մենք ինչ որ կետ գտանք Նեմոին։ Կամ էլ նամես, ես չեմ հիշում։ Նեմոն այնքան լավն է, նա միշտ հավատում է ինձ անկախ ամեն ինչից։ Հմ, ինչ կաներ Դորի։ Դե մենք անպայման պետք է շնորհակալություն հայտնենք Մարլինին ու Նեմոյին։ Ահ, մի րոպե։ Ինչ ծանոթ է այս վայրը։ Բարև ձեզ։ Այնքան։ Ես Սիգուրնին Միացեք մեզ։ Ծովային կյանքի ինստիտուտն է։ Այո, դու այնտեղ ես ծնվել։ Լորի կոնկերն են այնտեղ։ Հա, նրանք նրանք ինչ որ բանի մեջ էին։ Դա գնում էր ինչ որտեղ։ <gasps> Վերնատարը, նրանք վերնատարում են։ Դա նշանակում է, որ ես նրանց երբեք չեմ տեսնի։ Չէ, չէ, չէ, չէ, չէ։ Ինչ կաներ Դորին, ինչ կաներ Դորին։ Մտածի, գիտեմ, նրա ընկերներն են, բայց վերնատարի հետ ոչինչ անելու հնարավոր չէ։ Հա, մայրիկը ճիշտ է Դորին։ Խնդրում եմ, ես միայն գիտեմ, որ կարոտում եմ նրանց։ Ես ես իսկապես կարոտում եմ նրանց։ Ես դա արդեն ասել էի։ Ամ Դորի։ Մամ, Մարլին ու Նեմոն ավելին ենքան լավ ընկերները։ Նրանք իմ ընտանիքն են, ու ես պետք է նրանց հետ բերեմ։ Հասկանում եք, երբ նրանք ինձ գտան, դա ասես բախտ լիներ։ Հասկանում եք, թե ինչ նկատի ունեմ։ Ուրիշ ինչպես են ասում բախտին, ասես ճակատագիր լիներ։ Ճակատագիր։ Ճակատագիր։ Դորի։ <gasps> Ու։ Բարի լույս ճակատագիր։ Դորին է, ինչ որ բան չէ տեսնում եմ, ինստիտուտի պատի մոտ է։ Պետք է ցածկենք։ Ցածկենք։ Դիչելու ժամանակը չէ։ Ճոկոտագի։ Դորի, դորի, հիբերնատարը կողքերների հետ գնում է։ Չէ, ո՞վ, չէ, չէ, չէ, չէ։ Ինչ է կանել։ Գնացինք։ Հա, հա։ 1 Երկու։ Չէ, չեմ կարող։ Ես չեմ կարողանա ցածկել։ Ճակատագիր։ Հիշիր, ես ունեմ աշխարհի ամենահզոր ակնոցը։ Դու ունես աշխարհի ամենահզոր ակնոցը։ Ու ես կլինեմ քո աչքերը։ Կլինես իմ աչքերը, բայց բայց բայց այդ պատերը։ Օվկիանոսում պատեր չկան։ Պատեր չկան։ Դա քո ճակատագիրն է, ճակատագիր։ Ինչու՞ չեն շուտ ասում։ Ինչ։ Չէ, ճակատագիր, սպասիր։ Այդտեղ պատ է։ Ա՜։ Շուկային ընկերն է։ Ճակատակի իր ծանոթացի։ Դորի, այս փոքրիկ կապույտ պղպջակները քո ծնողներն են։ Բարև ձեզ, ես Բելին եմ, Տիկին Դորի, Պարոն Դորի։ Խնդրում եմ ինձ ասեք Ջեյմի։ Ես ես չափ լինեմ։ Պետք է գնանք, պետք է կանգնեցնենք Բեռնատարը։ Լավ, ի՞նչ Բեռնատար։ Բեյլի, ի՞նչ իրավիճակ է։ Այ իմ հրաշալի տաղանդը։ Բեռնատարը դուրս է եկել, մայրուխի գնում է հարավ։ Գնացինք։ Մենք կկանգնեցնենք Բեռնատարը։ Ես դա բաց չեմ թողնի։ Ահա, ես էլ։ Ահ, ուղակի աննկարագրելի կլինի։ Ինչ, Ջերալդ, խելքդ լրիվ ես թրցրել։ Երկար չմնաս, Ջերալդ։ Ինչպիսի լկտիություն։ Բեյլի, ես ամեն ինչ մոռացա։ Այո, մեմ։ Ձերընկերները բերրատարի մեջ են։ Ու կամրջով գնում են դեպի հյուսիս։ Ու ախնայեք, ինչ լավ ջրասամույրներ են։ Ես էլ եմ ուզում դրանցից։ Աու։ Նայեք, նայեք, նայեք, ես տեսնում եմ Բեռնատարը, այնտեղ է։ Չեմ պատկերացնում ինչպես ենք հասնելու։ Չի լինի կանգնեցնել երթևեկությունը։ Կանգնեցնել երթևեկությունը, կանգնեցնել երթևեկությունը։ Պետք է բոլորը կանգնեն, մարդիկ կանգնում են ինչ-որ բան նայելու համար, ինչ-որ սիրելի բանի, ինչ-որ զարմանալի բանի։ Լավ, բարձր։ Ինչ, ինչ ես մտածել։ Արագ ասեմ, քանի չեմ մոռացել։ Ճակատագիր, երբ Բեռնատարը հասնի կամրջին, ինձ կնետես նրա վրա։ Հասկացա։ Դուք եկեք ինձ հետ։ Մյուսները սպասեք այստեղ։ Սպասիր, սպասիր Դորի։ Դու մեզ կրկին չես լքի։ Մայրիկը ճիշտ է, դու պետք է մնաս մեզ հետ։ Դորի անուշս։ Ինչ կլինի եթե։ Դե դու նորից գնաս, չգիտեմ, երկար ժամանակով։ Շեղվես մոռանաս ու նորից կորչեմ։ Հա։ Մամ, պապ, ամեն ինչ լավ կլինի, որովհետև եթե անգամ ես մոռանամ, ես ձեզ կրկին կգտնեմ։ Ու քիչ է մնացել։ Մի քիչ ձախ, մի քիչ հետ։ Դեսքսիս, չէ, սպասի։ Լավ, լավ, լավ, հիմա, հիմա, հիմա տենը։ Իրա գործիր միտքը, լավ, ինչ միտք։ Ահա Լավ, լավ, ինչ եմ անելու։ Ինչ կաներ Դորին։ Տեսնում եմ մեքենաներ։ Դիմացը ջրասամույրներ են կանգնած, պետք է կանգնեցնել մեքենաները, կանգնեցնել երթևեկությունը։ Գրկախառնվում ենք։ Զգուշ։ Նրանք ուղակի սքանչելի են։ Տես-տես քանիսն են։ 1 2 Ինչ է կատարվում, պապ։ Չգիտեմ ինչպես, չգիտեմ թե ում օգնությամբ, բայց վստահ եմ, որ սրա հեղինակը Լորի։ Ջուր։ Ջուր, ինձ ջուր է պետք։ Գժվել ես։ Ինչպես ես այստեղ հասել։ Լորի։ Իցումեր քեզ երբեք չեմ տեսնի։ Ահա, ինձ էլ բայց ինչքան էլ որ փորձեցի, չկարողացա մոռանալ ձեզ։ Երևում է ես չափից շատ էի կարոտել իմ ընտանիքին, չէ՞։ Մենք ընտանիք ենք։ Ահա։ Քեզ ծանոթ է այդ զգացումը։ Հա։ Իսկ ծանոթ է այդ զգացումը։ Ահա։ Էй, դերոստեղից դուրս կորեք։ Սա ձեր ձուկը չէ։ Դուրս։ Օ, ոչ, նա քշում է մեր մեքենան։ Գնացեք օվկիանոս։ Դորի, մեքենաները շուտով կգնան։ Ես գիտեմ ինչ անել։ Ուրու։ Ուրու, ուրու, Բեկի, Բեկի, արի։ Մեզ կօգնությունն է պետք, Բեկի, արի։ հա, հա։ Դորի իմ հետևից։ Չէ, սպասիր, մենք չենք վերցրել Դորին, չէ, չէ, Բեկի, սպասիր, կանգար, մենք պետք է վերադառնանք, Բեկի, վերադարձիր, հետ գնա, Բեկի։ Ուրու, ուրու, ուրու, ուրու։ Ա, խնդրում եմ ես մի կերեք։ Ո՞վ է Դորի։ Դուք ով եք։ Ջենի։ Մարլին։ Չարլի։ Նեմո։ Շնորհակալ եմ, որ հոգեկ տարել մեր Դորին։ Դորին, նա դեռ բեռնատարում է, Բեկի։ Վեդորին։ Դե ինչ փոքրիկ հրաժեշտալու ժամանակն է։ Չէ։ Ինչ նշանակում չէ։ Որ չես գնալու Քլինվլետ, ինձ հետ օվկիանոս ես գալիս։ Ինչ ես փչացնում իմ ծրագրերը։ Ինձ լսիր, ես միայն մի նպատակ ունեմ կյանքում, մի հատ ու դա։ Այդ դու ինձ լսիր։ Ինչ լավ բան կա ծրագրելու մեջ։ Ես երբեք ծրագիր չունեմ։ Ծրագրել էի գործնել ծնողներից, չէ։ Ծրագրել էի հանդիպել Մարլին, չէ։ Ծրագրել էի հանդիպել քեզ։ Մի րոպե։ Վերջացրիր։ Չէ, չէինք ծրագրել։ Հա, ու պատահական եղած բաներն ամենալավն են, որովհետև դա է կյանքը։ Լավ, ու դրա համար դու ինձ հետ կգաս օվկիանոս, ոչ թե կմնաս ինչ որ հիմար ապակետ ու Կարող եմ մի բան ասել։ Ես դեռ չեմ վերջացրել։ Իմ ընկերը Սիգուրնի Ուիվերը մի անգամ ասաց, որ պետք է 3 բարձ փուլեր անցնել՝ փրկություն, վերականգնում եւ մի բան էլ կար։ Ազատություն։ Ազատություն։ Ազատություն։ Դե ի՞նչ կասես։ Ազատություն, ազատություն, ազատություն, ազատություն, ազատություն, ազատություն, ազատություն։ Սա լավ չէ։ Ո՞վ ուր են գնում։ Ուր են գնում։ Արագ բարձրացեք լողակից։ Նա փորձում է բացել դուռը։ Այն փակված է դրսից։ Դե Դորի, դու կարող ես։ Պատա, պատա, կատաղիչ։ Ա! Նորի։ Նորի չէ, չէ, չէ, նորի։ Նրանք ուր են գնում։ Ես կորցրի նրանց։ Նորի։ Ամեն ինչ ավարտված է։ Չէ, պետք է որ մի հնար լինի։ Դե իհարկե լինի։ Դորենս լսիր, այստեղից դուրս գալու հնար չկա։ Պետք է մի ելք լինի, միշտ ելք լինում է։ Չկա, Դորի, ասում եմ, այս անգամ ելք չկա։ Դե իսկ սա ի՞նչ է։ Վթարային ելք։ Այ քեզ բանուշ ելք կա։ Խորաշնչին փոքրիկ։ Ազատություն, ազատություն, ազատություն, ազատություն, ազատություն։ Դա ինչ էր։ Ինչ չի հետաքրքրում մի կողմ շփրտիշ։ Ինչ։ Ստացեք երկոտաններ։ Լավ հենք, դու 7 ձեռք ունես։ Չգիտեմ, մի բան արա։ Լավ, գնացինք։ Ինչ։ Հեյ, կանգնիր։ Ստացվում է։ Ու մենք շարժվում ենք։ Գերազանց է։ Սպասիր, սպասիր։ Հեյ, հեյ, կանգնիր։ Ինչ ես անում։ Կանգնիր, սպասիր, սպասիր։ Կանգնեցրու մեքենան։ Ես չեմ փորձում քեզ ասել, թե ինչպես քշես։ Չէ, չէ, չէ։ Դա իհարկե ես չէ որ պետք է ասեմ, բայց կարող ես մի քիչ ավելի արագ քշել։ Wow! Հեյ, վերադարձրեք մեքենան։ Ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, մենք ուր ենք գնում։ Լավ, դե բոլոր մեքենաները ձախ են գնում, ուրեմն մենք էլ կգնանք ձախ։ Գիլմանի փողոց, Էշբի փողոտա, Փաուել, նորից Գիլմանի փողոց, էլի Գիլմանի փողոց։ Դեր երկար եմ դեպի ձախ գնալու։ Լավ, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք այստեղ ընկել, որ կարողանանք դուրս գալ։ Դե իմաստ որ հենց բարձես։ Ցավոք ես չեմ հիշում, թե որտեղից ենք եկել։ Հեյ, ծանոթ դեմքեր։ Ահա թե որտեղից ենք եկել։ Թեքվինաչ։ Թեքվում ենք։ Հեյ, հեյ, հեյ։ Գրողը ձեզ տանի։ Մեզ կազատ են գործից։ Ուղիղ, ուղիղ, ծախ, ծախ։ Չա, չա, չա, չա, աչ, աչ, աչ, աչ։ Շատ լավ ես վարում, հեյ։ Ճանապարհին նայիր։ Հա, կներես։ Ճամփաբաժան է։ Ո՞վ որ կողմ գնամ։ Օվկիանոս, օվկիանոս, հեյ, նավակ։ Գիտես, ես նավերի շատ բան չեմ հասկանում։ Որ կողմ։ Նավերը օվկիանոսում են լինում, աչ։ Ժամանակը սպառվում է փոքրիկ, հիմա ուր ենք գնում։ Դե լավ, հիմա հասկանամ։ Ես ես չգիտեմ, չգիտեմ, բայց լա լավ, հիմա պետք է անենք։ Ճայերը, հենք, գնա թրջունների հետևից, օվկիանոսը ցախ կողմում է, հենք։ Ու, մի րոպե։ Ու, ինչ որ բան եմ տեսնում։ Դա նրանք են, ամեն ինչ լավը։ Ոստիկանությունն է։ Նրանց կբռնեն։ Այսպես լավ է։ Օվկիանոսը։ Այն ուղիղ մեր դիմաց է։ Արագացրու։ Դա հիմա ուրիշ բան։ Ինչ տկատ ունես, ինչ է։ Ո, ոչ։ Ինչ անել, ինչ անել, ինչ անել, ինչ անել եք։ Քեզ խնդրելու եմ մի խենթություն անել։ Ես չեմ վախենում խենթությունից։ Լավ եք։ Ու ելք չկա, ամեն ինչ ավարտված է նրանց ձկների բանդ կտանեն։ Ու սպասեք։ Ու ո ոչ։ Ու հետ գրեցեք։ Նրանք գնում են։ Ազորի Red roses too I see them blue for me and you. I think to myself, what a wonderful world. I see friends shaking. եւ ավարտական փուլի մեջ է կայանում ծովային ինստիտուտի առաքելությունը։ Փրկել, բուժել եւ ազատ արձակել։ Արի հայրիկի մոտ։ Ես Սիգուրնի Ուիվերն եմ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք։ 1 2 3 4 Ա Մի րոպե, ինչու եմ հաշվում։ Հեյ, որտեղ են բոլորը։ Ա, նրանք ինձ լքել են։ Չէ, չէ, չէ, չէ, չէ։ Նրանք նման բան չէին անի։ Լավ, հիմա կբարձեմ։ Նոր ես ինչ էի անում։ Ա, ես փակել էի դեմքս, ուրեմն փորձում էի թաքնվել։ Լավ, իսկ ինչու էի ուզում թաքնվել։ Մի րոպե։ 5 6 7 9 10։ Պատրաստ եք, թե չէ գալիս է փնտրելու։ Հա, գտա։ Տեսնում եմ ձեզ։ Ահա, բռնվեցի։ Լավ, երեխաներ, ընդմիջումն ավարտված է։ Լավ, էլի։ Ահա, ինձ ոչ ոք չգտավ։ Եկեք այստեղ, եկեք, ժամանակն է։ Ինձ ձեռք մի տուր։ Հիմա հաջորդ դասի ժամն է։ Իսկ երբ է պարոն Կատածուկը վերադառնալու իր միգրացիայից։ Եթե նա խելացի այստեղից հեռու կմնա, բայց քանի դեռ նա այստեղ չէ, ես եմ նրան փոխել։ Երեխաներ, ով է ուզում իմանալ, թե ինչ էր խողոկացիան։ Ոչ ոք։ <laughs> Լավ թանկագինս, զվարճացիր։ Հաճելի օրը լողալու համար, չէ՞։ Լավ, ցտեսություն, մամ, պապ։ Դե, արի գնանք տուն ու մաքրենք մեր հողմածաղիկը։ Գալիս ես, Դորի։ Ես չէ, ուզում եմ գնալ Անդունդի մոտ։ Օ, լավ։ Ինչ, Անդունդի մոտ։ Չէ, դա վտանգավոր է։ Չէ, ես միայն կհիանամ տեսարանով։ Ինչ հանդիպում։ Տեսարանով։ Դե, հաճելի ժամանց եմ մաղթում։ Ինքդ քեզ հետ։ Ու չմոլորվես։ Love. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, Дори. Дори. Дори. Ֆրանկլին։ Օ, բարև, Դորի։ Դու լավ ես, անհանգստացած ես։ Չէ, չէ, չէ, ես լավ եմ։ Տեսքս դե միշտ էլ այսպեսին է։ Ինչ։ Չէ, ոչինչ։ Ուղղակի դու կարողացար։ Այո։ Դու կարողացար, թանկագինս։ Այո։ <laughs> Կարողացա։ Անուշ ես, դու խեցիներին հետևելով հասար տուն։ Աստվածի, իսկապես։ Լրիվ ինքնուրույն։ Հա։ Գիտես դա ինչ է նշանակում, սիրելիս։ Դա նշանակում է կարող ես անել այն ամենն, ինչ ուզում ես, Դորի։ Իսկապես։ Մայրիկ, իսկ կարող եմ նրանց հետ խաղալ։ Իհարկե, գնա խաղալու թանկագինս։ Հա։ Ես կարողացա։ Hm. Iskal pescat celite sarane. Ha. Anmoran